Crisoi accelas cun laboremon. Ciel reagas homoi en criso? Per cun laboro cae basa reciproca fido. Set nur dum tempe. Tion montras actuala studajo el Nederlando. Cie tamen estas dangero, tie ancau crescas la savado. Jen ofta citajo de la germana poeto Friedrich Hölderlin, quiu presentigis aparte volonte dum la coronvirusa pandemio. Heldalin restis prava, almenau se li per tio volis prescribi la reagon de homoi en crisai epocoi. Char ciam minazas dangero, tiam homoi orientigas en sia pensado laula comuna bono, cae intuitie emas fidi unu alla alia. Ec se tio estas alie presentata en apocalipsae filmoi. Proprai rimedoi en tiai situazioi estas prefere utiligatai por la bono de ciui, cae oni libervole resignas pri privilegioi cae liberezoi. Tiu effecto tamen dauras nur limigite, kiel tion montras experimento de Nederlanda esplorista gruppo. Cadre de cunlaboriga ludo, cent partoprenantoi de la experimento estis instrucciitai comune mastrumi siain finanzain rimedoin. Po tri partoprenantoi ricevis por ciu raundo certain sumoin, el ciui aina parto povis esti donata, en comunan poton. La collectita sumo tiam estis pli altikita la duono, cae estis denove el pagita alla membroi de la teamo. Iu pli mono estis fordonita por la comunumo, des pli bona restis la resulto por ciui. Samtempe minacis la dangero fordoni proporzie pli, o la aliai. La ludo estis ripetata in multae roundoi sub tri malsamai condicioi. Foie, sen iai consequenzoi, foie, sub la lauvola dono de mildai electrae shocoi, cae trian foion, sub la dono de signife pli mal agrablae electrae shocoi. Tiui shocoi estis amtempe donatai al ciui tri test personoi. Ciudo en tia situazio de dangero prialtigas la cun laboremo? Tio vere estas trafa. En la roundoi en ciui estis donatai elektrai shokoi, povis esti collectita signife plida mono en la comuna poto. Tiu effecto tamen laula tempo malfortigis, cae la cun laboremo pendoligis post quelcae roundoi alla nivelo de luduraundoi sen elektrai shokoi. Malgrau tio eblas concludi el tio, che homo ce che santa dangero cun laboras pli longe. Precipe, tio estas trafa ce homoi, kivi ancau sen dangera situazio tendenzas al pun laboremo. Ciu cae ciel homoi reagas en reala criso, por tio ne habeblas garantio. Aliai esplor resultoi sugestas laula studajo che en experimentoi ce ciui homoi habis je dispono malsame multain mon rimedoin, tie estis la tendenzo conservi la propran avantagion.